Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Մեկնարկել է Հայաստանի ազգային ժողովի հատուկ նիստը։ Հայաստանի նախագահը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Առաջնագծում կրկին նկատվել են հակառակորդի զինտեխնիկայի եւ կենթանի ուժի կուտակումներ։ Այսօր աշխատավորների միջազգային օրն է։ Երևանի համար 200 հիմնական դպրոցի դասարաններից մեկը կրում է ապրիլյան պատերազմում նահատակված Նորայջ Հաջյանի անունը։ Հադրութի շրջանի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունում գրանցված են 71 բազմազավակ ընտանիքներ։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Հայաստանի ազգային ժողովում մեկնարկել է հատուկ նիստը, Պատգամավորները քննարկում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ընտրության հարցը։ Գրանցվել է 102 պատգամավոր։ Առաջադրված միակ տեխնացուն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Նրա տեխնատությունը առաջադրել է ելք խմբակցությունը։ Երեք խմբակցություններ՝ Ծառուկյան, Հույդա, Ելք հայտարարել են նրա տեխնատությունը սատարելու մասին։ Այդ խմբակցությունները միասին ունեն 47 ձայն։ Ընտրվելու համար անհրաժեշտ է նվազագույնը 53 ձայն։ Հայաստանի վարչապետի ընտրությունները լուսաբանելու նպատակով հավատարմագրվել են մոտ 100 միջազգային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ներքաղաքական վերջին իրադարձությունների հետ կապված հայտարարություն է արել եւ հորդորել դրսեւորել քաղաքացիական բարձր պատասխանատվություն եւ ողջախոհություն։ Տարածված հայտարարությունում ասված է. Սիրելի հերինակիցներ, այսօր Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի հայության, ինչպես նաեւ ողջ աշխարհի ուշադրությունը սևեռվել է Երևանի վրա։ Այս վճռորոշ պահին կոչ եմ անում բոլորին ազգային ժողովի падգամավորներին, քաղաքական ուժերին, պետական ողջ համակարգին, մեր հասարակության տարբեր շերտերին, երիտասարդներին դրսևորել քաղաքացիական բարձր պատասխանատվություն եւ ողջախոհություն, ցանկացած քայլի եւ գործողության դիմելիս մնալ օրենքի եւ սահմանադրության շրջանակներում, իշահ մեր պետության եւ ժողովրդի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հայտարարել է, որ այն իրավունքների շրջանակում, որոնք տրված են իրեն սահմանադրորեն, թույլ չի տալու, որ երկրի հետաքրքրությունները ճիշտ հաշվի չառնվեն։ Խոսելով Հայաստանի արտաքին քաղաքականության եվրասիական ուղղության մասին, նախագահը նշել է. Մեզ համար եվրասիական տարածաշրջանը բարեկամական տարածաշրջան է։ Այստեղ այն երկրներն են, որոնք բացարձակ բարեկամական եւ եղբայրական են մեր նկատմամբ։ Բացի այդ, դա նաև Հայաստանի համար հսկայական շուկա է։ Հետևաբար մեր մասնակցությունը եվրասիական տարածքում ելնում է մեր արմատական հետաքրքրություններից, այլ ոչ թե որևէտև ինչ որ մեկը մեզ որևէ տեղ է հրում, ասել է Արմեն Սարգսյանը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ընդգծել է, որ դա միայն Հայաստանի խնդիրը չէ, այն նաև Արցախի ժողովրդինն է ու Ադրբեջանինը։ Ես կոչ կանեի բոլորին, որ Հայաստանում այս դժվարին պահին, որից աշխարում ոչ ոք երաշխավորված չէ, ցուցաբերել զսպվածություն, որ เป զի չլինեն սադրանքներ։ Դա աստված, որ խաղաղ բանակցային գործընթացի արդյունքում մենք ի վերջո հասնենք խնդրի հանգուցալուծմանը, ընդգծել է նա. Մեծիտան Կիլիկո կաթողիկոս Արամ Արաչինը ապրիլի 30-ին Անտիլիեսիայի Մայրավանքում ընդունել է մի շարք հյուրերի եւ ընդունելության ժամանակ անդրադարձ կատարել Հայաստանում ծավալվող ներքաղաքական գործընթացներին։ Ողջունում եմ համանդրական գործընթացներով եւ համախոհական ոգով Հայաստանը ներկա քաղաքական ճգնաժամից դուրս բերելու ձգտող բոլոր կողմերի իմաստությունը եւ հանձնառությունը, ասել է Վեհապար Հայրապետը։ Նորին սրբությունը ընդգծել է նաև, որ հենց այդ ճանապարհով կարելի է հասնել Հայաստանի հզորացմանը եւ առաջնորդել Հայաստանն ու Սփյուռքը միասնականության ուղիով։ Ի տարբերություն հանգստյան օրերին Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զոհերի շփման գծում հաստատված հարաբերական հանգիստ իրադրության ապրիլի 30-ից սկսած առաջնագծում կրկին նկատվել են հակառակորդի զինտեխնիկայի եւ կենթանի ուժի կուտակումներ ու տեղաշարժեր, որոնք շարունակվել են նաեւ այսօր։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերը աչալարջորեն հետևում են առաջնագծում տեղ գտնող զարգացումներին եւ իրավիճակը պահում լիակատար վերահսկողության ներքո։ Այսօր աշխատավորների միջազգային օրն է։ Պատմության մեջ մայիսի 1-ը մտել է 1884 թվականին, երբ Միացյալ Նահանգներում եւ Կանադայում կազմակերպեցին ցույցեր՝ ի պաշտպանություն 8-ժամյա աշխատանքային օրվա։ 1886 թվականի մայիսի 1-ին բանվորական հոզումներ տեղի ունեցան Միացյալ Նահանգների խոշոր արտոնաբերական քաղաք համարվող Չիկագոյում։ Բախումներ եղան ոստիկանության հետ, ձերբակալվեցին հոզումների մասնակիցներից շատերը, կազմակերպիչներն էլ դատապարտվեցին մահվան։ Հուզումների այս ալիքը շարունակեց նոր թափ հավաքել եւ արդյունքում արդեն 1889 թվականին երկրորդ ինտերնացիոնալի Փարիզի կոնգրեսը որոշեց ամեն մայիսի 1-ին երթեր եւ հանրահավաքներ անցկացնել։ Կոնգրեսի որոշմամբ սահմանվեց նաև մեկ միասնական օր, որը աշխարի բոլոր երկրներում բանվոր դասակարգին հնարավորություն կտար իշխանություններին ներկայացնել իր պահանջները, պայքարել իր իրավունքների, հատկապես 8 ժամյա աշխատանքային օրվա համար։ Մայիսի 1-ը խորհրդային միությունում նշվում էր որպես մեծ տոն, ուղեկցվելով մեծ շքերթով։ Այսօր աշխատավորների միջազգային օրը նշվում է աշխարի շատ պետություններում։ Տոնի արդիվ կազմակերպվող միջոցառումների ընթացքում մեծարվում եւ գնահատանքի է արժանանում աշխատանքի վետերանները, աշխատավոր դասակարգի ներկայացուցիչները։ Թեման շարունակում է Վան Նովիկովը։ Չնայած տոնի այսպես կոչված հիմնադիրն ամերիկացի աշխատավորներն էին, այդուհանդերձ խորթային միությունում այն համարում էին իրենցը եւ նշում առավել մեծ շուկով ու հանդիսավորությամբ։ Արցախի կոմունիստական կուսակցության պաշտոնաթերթի խմբագիր Արիս Գրիգորյանի խոսքով աշխատավորների տոնը թեև խորթային է համարվում, այդուհանդերձ այն նշվել է աշխարհի շատ երկրներում եւ խորթանշում է աշխատավորների միասնական պայքարում տարած հաղթանակը իրենց իրավունքների պաշտպանության համար։ Տոնը շատերը խորհրդային տոն էին համարում, բայց դե հիմնականում դա այդպես չէ, որտեղ աշխատավորները նաև կապիտալիստական երկրներում էին այն ժամանակ տոնում մայիսի 1-ը։ Թերապես խորհուրդն այն է, որ աշխատավորները միասնական կարողանան իրենց պայքարը ծավալել շահագործողների դեմ սոցիալիստական հասարակարգում սոցիալիզմի հաղթանակած երկրում մարդիկ ավելի խանդավառ էին նշում այդ տոնը մեր նորանկախ երկիրը եւս կարեւորեց մայիսի 1-ի նշանակությունը եւ այսօր այն որպես պետական տոն է նշվում մարդիկ թեև չեն հավաքում բայց իրենց զգացողության մեջ նաեւ կա այդ նախկինում ունեցած այդ զգացողությունը պահպանում Գևորգ Գրիգորյանը վերհիշում է, որ աշխատավորների մայիս 1-յան տոնը վերջին անգամ Արցախում մեծ շուկով նշվել է 1988 թվականին, երբ ժողովուրդը միասնաբար քայլեց հրապարակ եւ սկիզբ դրեց Արցախյան շարժման շուրջօրյա հանրահավաքներին։ Մայիսի 1-ի տոնակատարությունը Շքերթը վերջին անգամ Ստեփանակերտում նշվել 1988 թվականի մայիսի 1-ին Շքերթի դուրս եկած ժողովուրդը եկել եւ կանգնել են հրապարակում, այլևս առաջ չեն շարժվել եւ այդ օրվանից բազմորյա հանրահավաքի սկիզբ հանդիսացավ։ Կոմունիստական Ավտոնաթերթի խմբագիրը ցանկալի է համարում տոնին համաժողովրդական բնույթ հաղորդելը, ինչը աշխատավոր մարդուն գնահատելու ու մեծարելու առիթ է։ Այսօր թերևս իրավիճակը մի քիչ այլ է, չկա պետական մոտեցում։ Տոնը ավելի կարևորելու համացանկալի է, որպեսզի կարողանան նրանք այդ ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ տանել աշխատավորության հետ, ժողովրդի հետ, որ เป զի տոնը որոշակի մակարդակ ձեռք բերի ժողովրդի շրջանում։ Նշենք, որ աշխատավորների միջազգային օրը ի թիվս աշխարհի շուրջ 150 երկրների ընդգրկված է նաև Արցախի հանրապետության պետական տոնացույցում։ Եթերում լուրերի թվարկումն է։ Քաղաքական վերլուծաբան Մանվել Սարգսյանին չի զարմացնում այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանի եւ Չինաստանի պաշտպանության նախարարությունների միջև ստորագրվել է ռազմական օգնության տրամադրման վերաբերյալ փաստաթուղթ։ Նա նշել է, թե խնդիրը այն է, որ Ռուսաստանից մեծ քանակով զենք ստանալը մի քիչ բարդացել է եւ Ադրբեջանը նոր ճանապարհներ է որոնում։ Այս իրողությունը կապված նաեւ Միացյալ Նահանգների այն հայտարարության հետ, որ կարող են պատժամիջոցներ կիրառվել այն երկրներում, որոնք Ռուսաստանից զենք են ստանում, ինչպես նաեւ ամեն զենք չէ, որ Ադրբեջանը կարող է ստանալ Ռուսաստանից։ Հիշենք հայտնի միջադեպը, երբ Հայաստանի Հանրապետությանը ռուսական կողմը Իսկանդերներ տրամադրեց։ Ադրբեջանը ամենքերբ ցանկանում է նման զենքեր ստանալ։ Բելարուսի հետ ինչ որ պայմանագրեր է կնքում Պոլոնես համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր ստանալու համար եւ այլն։ Դեռ հարց է, արդյոք Չինաստանը Ադրբեջանի ցանկացած զենքերը կտրամադրի թե ոչ։ Դեռևս նման պրակտիկա չկա, որ Չինաստանը մեծականակ զենք վաճառի տարածաշրջանում, ասել է Մանվել Սարգսյանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Երևանի համար 200 հիմնական դպրոցի դասարաններից մեկը կրում է ապրիլյան պատերազմում նահատակված Նորայր Հաջյանի անունը։ Մեր թղթակից Յուլիա Վանյանը Ստեփանակերտում հանդիպել եւ զրուցել է դասարանի դասղեկ Անուշ Գալստյանի հետ։ Անուշ Գալստյանը բնիկ Արցախցի է, ավարտել է Արցախի պետական համալսարանը։ Ընտանիք կազմելուց հետո Երևանցի ամուսնու հետ ապրում է Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Երիտասարդ ամուսինները սերտորեն կապված են Արցախի հետ, որտեղ անցել է նրանց կենքի մի հատվածը։ Արցախյան ջերմությունն ու հյուրասիրությունը նրանց համար բյուրեղացած է նաև Նորայր Հաջյանի կերպարում։ Մեծ զրույցում Անուշ Գալստյանը պատմեց, որ Նորայրի հետ ծանոթացել է դերասան ամուսնու միջոցով, որն իր ժամկետային ծառայությունն անցկացրել է այլընտրանք ժառանգային ծառայության կարգով աշխատելով Ստեփանակերտի պետական դրամատիկական թատրոնում։ Այդ տարիներին թատրոնի ադմինիստրատորը Նորայր Հաջյանն էր։ Նա միշտ տղաներին ասում էր. «Մայրս ձեզ է սպասում» պետք է գնանք հաց ուտելու։ Իսկ մայրիկին էլ տունը ասում էր. «Տղաները սոված են, այսօր մի բաժակ կոֆեից բացի ուրիշ բան, այսինքն տղաներին պարտադրում էր, որ պարտադիր իրանք իրանց տուն գնան հաց ուտելու, մայրիկն է սպասում։ Մայրն էլ անակնկալի էր եկել, որովհետև ամենուր կարծես տղաները սոված են, մեկ ընդամենը մեկ բաժակ սուրճ են։ Այսօր այդ տղաները բոլորն էլ հիշում են նրան եւ նա ունի հզոր, այսպես կոչված բանակ ընկերների շարասուն, որոնք այսօր կանգնած են ինչպես նրա երեխաների, այնպես էլ իր ծնողների կողքին։ Եվ դա մեր իրոք մեր պարտականությունն է։ Դասարանի անվանակոչության միտքը ցակել է այն ժամանակ, երբ դպրոցի տնօրինության առաջարկով անցյալ տարվա սեպտեմբերի 21-ին դասարանները պիտի մասնակցեին դպրոցական շքերթին ներկայացնելով որևէ ազգային հերոսի։ Շկերթին մասնակցեցինք նրա նկարներով, համապատասխան երագույն հագուստներով եւ այսպես ասած տարբերվեց դասարանը։ Կային Անդրանիկ Զորավար, Գարեգին Նժդե, բոլոր հերոսներն են մեր համար հերոս են, բայց այդ պահին իմ համար շատ կարեւոր էր Նորայր Հաջյանի անունը գրել։ Եվ ունեինք նշանաբան եւ մեր նշանաբանը Նորայրի վերջին բարերն էր, գնում եմ հայրենիքս պաշտպանելու։ Այդ օրվանից դասարանը պատվով գրում է հերոս հայորդու անունը։ Դասղեկի խոսքով դա նաև աշակերտների առաջադիմությանն է նպաստում, որովհետև Նորայր Հաջյանի հիշատակին ստեղծված դասարանական անկյունում կարող են հերթապահել միայն առաջադեմ աշակերտները։ Այժմ դասարանի աշակերտները զբաղված են մի նոր նախաձեռնությամբ։ Մայիսի 9-ին նրանք պատրաստում են մեծ միջոցառում, որտեղ բեմադրության միջոցով կմարմնավորվի հայրենիքին անմնացորդ նվիրումի խորհրդանիշ դարձած Նորայր Հաջյանի կերպարը։ Միջոցառումը ունի մեկ նպատակ՝ ուզում ենք, որ դասարանը միջև 9-րդ դասարան գրի Նորայր Հաջյանի անունը եւ խնդրելու ենք տնօրինությանը եւ ծնողներին, որպեսզի թույլ տան։ Կարելի է ենթադրել, որ կապը նույնպես ընտանիքի հետ պահում եք։ Այո, սկզբից մինչև դասարանը վերանվանելը փորձեցի կապ հաստատել ծնողների եւ կնոջ հետ, որոնց հետ բավականին մտերիմ հարաբերությունների մեջ ենք, եւ ես եւ ամուսինս, եւ ստացա իրենց համաձայնությունը դասարանը կոչել Նորայր Հաջյանի անունով։ Նորայրի ընտանիքի հետ կապը դարձել է մշտական ու ջերմ մայիսյան միջոցառմանն էլ դպրոցականները սпасելու են Հաջյանների ընտանիքին։ Յուլիա Վանյան այսօր 71 բազմազավակ ընտանիքներ են գրանցված Հադրութի շրջանի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը շրջանում որոշակի աշխատանքների իրականացում, ծնելիության եւ բազմազավակության խթանման, բազմազավակ ընտանիքների բարեկեցության բարձրացման համար։ Շրջանի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունում գրանցված է 71 բազմազավակ ընտանիք, որից 35 ընտանիքում կա 3 երեխա, 26 ընտանիքում 4 երեխա, 6 ընտանիքում 5 երեխա, երկուական ընտանիքներում 6 եւ 7 երեխաներ։ Սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունում բացվել են նպատակային ավանդային հաշիվներ եւ այդ հաշիվներն է փոխանցվել 42 միլիոն 700 հազար դրամ։ 2017 թվականին եւ 2018 թվականի անցած 4 ամսում 5 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող 10 ընտանիքների հավաքարություն են բնակելի տներ։ Բնակելի տներ են կառուցվում Թավասերի, Մայրամաձորի, Չորաթաղի, Ազոխի, Նորաշենի, Տումու համայնքներում։ Նշված բնակելի տների շինարարությունը ֆինանսավորվում է ինչպես պետական բյուջեից, այնպես էլ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի միջոցներով։ Ձեռնարկված միջոցները եւս մին կարևոր պայման են շրջանի համայնքների ժողովրդագրական վիճակի բարելավման ուղղությամբ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մայիսի 9-ին Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում տեղի է ունենալու համահայկական նվագախմբի համերգը, որը աննախադեպ է լինելու մասնակիցների քանակի, ձևաչափի ու ծրագրի առումով։ Այս մասին ասել է մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարի մամուլոք քարտուղար Նարե Նիկողոսյանը, մանրամասնելով, որ համահայկական նվագախումբը ընդգրկում է 21 երկրներից 87 հայ երաժիշտների։ Նրա խոսքով համերգին մասնակցելու նպատակով միավորվել են Հայաստանի եւ Արցախի լավագույն երգչախմբերը եւ համույթները, այդ թվում Հովեր, Հայաստանի Երևանի Պետական կամերային, Երևանի ձայնի պահպանման վոկալ երգչախմբային մասնագիտական դպրոցի, Արցախի երգչախմբերը, Պետական ջազ նվագախումբը, Ղարաբաղ պետական էստրադային համույթը եւ Փարի պետական համույթը։ Ասկերանի շրջանի Վարդաձոր համայնքում գայլերը ներխուժել են գյուղի բնակիչ Բորիկ Համբարձումյանի անասնապահական ֆերմա եւ հոշոտել ու ոչնչացրել շուրջ 60 գլուխ մայր ոչխար։ Այս մասին ասել է համայնքի ղեկավար Սամվել Սարաջյանը։ Նրա խոսքով չնայած նրան, որ գյուղում հաճախակի են հանդիպում գայլերի, սակայն առաջին անգամ է նման խոշոր վնաս հասցվում համայնքին։ Ըստ Սամվել Սարաջյանի կենթանիների մարմինները Ասկերանի անաստաբուժական սպասարկման կայան պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մասնագետների հսկողությամբ թաղվել են գյուղի տարածքում։ Վարդաձորի համանքի ղեկավարը նշել է նաև, որ անհրաժեշտ է կանխարգելիչ ծրագիր մշակել գյուղացիների անասուններին սպառնացող նմանատիպ վտանգները չզոհացնելու համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում է թույլ անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 8-ից 11, ցերեկը 18-ից 22 աստիճան տաքություն։